2015-ին լրացավ Մուսալերան հերոսամարտի 100-ամյակը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Մուսալերցու ծոր Զաքար Քեշիշյանը կներկայացնի ազգային ավանդույթները, որոնք պահպանվել են այն ճարում, բնակավայր, որտեղ հանգրվանել են մուսալերցիները գաղթի հարկադիր տարիներին։ Նախորդ դարասկզբին երիտթուրքերի կազմակերպած ռեշավոր ոչիրը հասավ նաև Մուսալեր։ Այդ օրերին տեղի ունեցածը փոխանցվել է ականատես վերապրողների միջոցով։ Վերժնես Վազելյանի հայոց ցեղասպանություն հանրահայտ գրքում զետեղվել են բազմաթիվ վկայություններ Մուսալերյան իրադարձություններից, հատված Թովմաս Հաբեշյանի վկայությունից։ Մուսալերան կրվի ժամանակը 12 տարեկան էի։ Կհիշեմ, որ ժողովուրդը խորներամ կբարձրանար լերը ժողովներ եղան գյուղին մեջ, որ գախտենք պիտի։ Ժողովի մեջ իրար անցումը սկսավ, թե մենք հանցանք մչենք հրած, ինչու պիտի գախտենք եւ կամ թե լեր բարձրանանք, լերը բարձրանանք հսին։ Տուն, տեղ, ամեն ինչ ձգեցինք, ելանք լերը։ Բողոքի եւ վրեժխնդրության զգացումը համակել էր բոլորին՝ այրուկին, մանուկ ու ծեր, թողնելով իրենց տունն ու այգին, բարձրացան մուսալերան անմատչելի գագաթը։ Բոլորն անխտիր, առանց վարքյանից կորցնելու սկսեցին վրաններ լարել, խրամատներ փորել, ամուր պատերով պատնեշներ բարձրացնել, ներսից փոքր հրակնատներ թողնելով։ Կանայք կազմակերպում էին սնունդը, աղջիկներն ու հարսները հերվից ջուր էին կրում կրվողներին հասցնելու։ Նույնիսկ փոքրիկ տղաները, թելեֆոնի տղաները կապավոր դարձան։ Թշնամին քայլ առ քայլ մոտեցավ դիրքերին, բայց տարբեր կետերից բացված կրակը կատարյալ շրջապատման տպավորություն ստեղծեց եւ թուրքերը սարսափար փախչեցին, թողնելով հարյուրավոր սպան անվանվածներ։ Մուսալերան զավակներն են կամեն մեկս մերեդին, իր պայքարենք փորձածանվի մուսալերան գագադին, մեր քիլիկո արբայական դրոշները սրբազան, մեր քիլիկո արբայական դրոշները սրբազան։ 53 օր համար մարտեր մղվեցին Եսայի Յաղուբյանի Պետրոս Դլմակյանի եւ վերապատվելի Տիգրան Անդրեասյանի գլխավորությամբ։ Այդ ընթացքում Խզլջայի, Խուզջիղազի, Դալմակջքի եւ Հապլանդուսախի բարձունքներում 4 լուրջ ճակատամարտ տեղի ունեցավ։ Ըստ այդմ էլ հյուսվեց ժողովրդական պատմական խրոխտ վիպերքը։ Լեռնցի ենք մենք բոլորս ալքաչ, մենք չենք խոնարհվի թշնամու առաջ, առուծի նման կկռվենք քաչքաչ, ծիրուցան կանենք բանակը տաճկաց։ vatandaş hele sefası. Սակայն հակարակորդը նորանոր ուժեր է կենտրոնացնում ըմբոստ հայերին պատժելու նպատակով։ Հայերի համար անելանելի վիճակ է ստեղծվում, եւ նրանք լեռան ծովահայաց կողմից օգնություն ստանալու հույսով ճարահատյա սպիտակ սավաններն են իրար միացնում, մեկի վրա գրում. «Քրիստոնյաները վտանգի մեջ են, փրկեցեք», իսկ մյուսի վրա կարմիր խաչի նշան եւ «Պարզում լեռան լանջին»։ Սեպտեմբերի 5-ին միջերկրական ծովի խորքով անցնող ֆրանսիական Կիշեն մարտանավը նկատում եւ դանդաղեցնում է ընթացքը։ Մետաղյա արկղը վզին մեջ օդար լեզվով գրված խնդրագրով ծով է նետվում Մովսես Կրկյանը։ Նա լողալով հասնում է նավին, դեմքը խաչակնքելով նավապետինը ներկայացնում նամակը։ Սեպտեմբերի 14-ին ֆրանսիական Ժաննա Դարկ Շոքենավը անգլիական ռազմանավերի ուղեկցությամբ մոտենում է Մուսալերան եւ վերցնելով ավելի քան 4200 մուսալերցիների փոխադրում է Պորտ Սաիդ։ Պորտ Սաիդում անցկացրած 4 տարվա ընթացքում մուսալերցիներն իրենց հապրուստը հայթայթում են սանրագործությամբ, գթալագործությամբ, գորգագործությամբ, ասեղնագործությամբ եւ այլ տոհմիկ արհեստներով։ Մուսա Լեռան հերոսամարտն աշխարհը ցնցեց։ Այն ցույց տվեց մարդկությանը, թե ինչի է ընդունակ մի բուր ժողովուրդ, եթե ունի հերոսական ավանդույթներ եւ միասնական կամքի ուժ։ Ազատության համար մարտնչած դյուցազնական մուսալերցիններն իրենց խրանքը դարձյալ գեղարվեստորեն արտահայտել են հետևյալ ժողովրդական պատմական վիպերքով եւ փոխանցել սերունդներին։ Ֆրանսիական մեծ նավերը, մուսալերցոց աղոթքները, հարս ու աղջիկ մանուկները զարտնիր մուսալերցի զարտնիր ողջ աշխարհում հրճակվեցիր այնուհետև մուսալերցիները նորից վերադարձել են մուսալեր եւ միջև 1939 թվականը շարունակել բնակվել հայրենիքում վերապրող վկա տոնիկ տոնիկյանը իր հուշերում գրել է 1939 թվին ֆրանսացիները մուսալերեն քաշվան մենք ամեն մեկ գյուղեն երկու տղամարդ ընտրեցինք անտիոգացին ֆրանսիացի ժեներալին Քովը օգնություն խնդրելու։ Մեր Քաբուսիե գյուղեն ես էի։ Զենք ուզեցինք, որ ինքզինքնից պաշտպանենք։ Ոչ մի զենք չեմ տա ձեզ ըսավ։ Խելոք մնացեք, Թուրքին հետ համերաշխապրեցեք։ Մենք չենք սпасեր աստեսակ սարը պատասխան։ Ուրեմն ֆրանսացին մորցավ հայրուն քաշած տարապանքները եւ հիմա հանգիստ խղճով մեզի Թուրքին зерքը կձգե եւ ինքը կհեռանա Մուսալերեն։ Ասինք մեզի ազատ է թուրքերուն ձերքեն։ Ուր տանիմ, Ֆրանսա տանիլ չեմ կռնար, ըսինք մեզի ուրիշ խաչապաշտ երկիր մտար, օրինակ Լիբանան, Բեյրութ։ Ֆրանսացիները մեզի գրուզավիկներով տարին Լաթաքիա, անտեղենալ նավով Բեյրութ։ Բեյրութեն քիչ մը դուրս այնջար իջեցուցին մեզի։ Մենք 1500 ընտանիք էինք։ Ֆրանսացիները 1500 հատ տուն պլանով շինեցին։ Մենք հալ իրենց հետը ամեն մի ընտանիք պստիկ տուն մը ունեցավ, այդ հողնալ արապ հարուստի մն էր, գնեցին, մեզի բաժանեցին ըստ նավարի, շատ ջուր կար, բերի հող էր, սկսանք ցանել, հնձել, քաղել։ 1946 թվականին Հայաստան տեղափոխված Մովսես Փանոսյանը ցեղասպանագետ Վերժնես Վազիլյանի հետ զրույցում ասել է. «Արդեն 105 տարեկան եմ, ոդքս ձերքս դահակը բռնե։ Ամեն տարի սեպտեմբերին մեր հարիսայի օրվան անհամբեր կսպասեմ, որ մեր ամեն կողմի մուսալերցիներու հետ երթանք մեր նոր հուշարձանին քովը, գիշերով հարիսան եփենք ու մատաղի պես բոլորին բաժանենք, որ ուտողը իմանա, թե մուսալերցիները հարիսայի հատիկներու պես իրար մեացած կռվեցան իրենց ազատ լխի ազատության համար։ Մուսալերցին ոչ Պորտ Սայիդում, ոչ Մուսալերում, ոչ Այնջարում ու Բեյրութում, ոչ էլ խորհրդային Հայաստանում չմոռացավ իր լեզուն, իրավանդույթները։ Մուսալերցու ծոր Զաքար Քեշիշյանը, ով աստվածային նախախնամությամբ մեկընդմիշտ կապված է Արցախին ու Արցախցուն, մեր տաղավարում կներկայացնի այն ավանդույթները, որոնք անփոփոխ պահպանվել են նույնիսկ 100 տարի անց եւ նրա կարծիքով 100 ու ելի հարյուրավոր տարիներ անց մուսալերցին չի հրաժարվի իր բնիկ ավանդույթներից։ Զաքար Քեշիշյանը կնքվել է մուսալերում մեծ մոր падգամով, երբ դեռ 1 տարեկան էր։ Սա հավանաբար առաջին ավանդույթն էր, որից չեն զրկել նրա ծնողները։ Թեիս միր լիզվում խոսիմ դիժուր գհասկնուկ։ Գուբալիմ Արցախը պարպաոր ու միր պարպաոր գլմենեն իրար։ Եթե մեր լեզվով ես խոսիմ դժվար կհասկանաք, բայց կգարձեմ, որ անջարի բարբարը եւ մուսալերան բարբարը ունի նմանություններ նախ գրապարյան դարձվածներ եւ բարեր շատ կան այնտեղ։ Լեզուն այո, դերևս Արցախից դուրս դե վստահ չեմ, բայց կենտատրեմ միակ վայրն է անջարը, ուր դակավին սպիրկահայը նաեւ կգործածե բարբար։ Ժամանակին հայրս կպատմե թե որբեսի մայրենին զորանա դպրոցներում մեջ արխիլաձեն բարբարը խոսիլը։ Դժբախտաբար նոր ծերունդը գնահանչե բարբարա հողոսության մեջ, ադոր համար ալքաչալերոլ համար այդ բարակայում ժամանակին եթե գարկիլ էին, իսկ հիմա ուսուցիչ նշանակած են, եւ դպրոցի մեջ բարբարի 10 կնեն, բահ մշապատական, որբեսի դասարանի մեջ աշակերտները իրար հետ միայն բարբարով խոսին, որբեսի բրգվի, այո, ծեւ մնի։ Տեսեք ժամանակներով փոփոխությունները ինչ կդանես։ Հագարակ ժամանակներու սահանքին շարք մը ավանդություններ կբահբանվին անջարի մեջ։ Օրինակ համար ջաշա դեսակները 4-5 ջաշի դեսակներ կան, որոնք զուտ մուսալերյան համբավ ունին եթե ոչ համոհոտ նաև բարբարից ու կայրապար մեր անջարի դավուլ զուրնան շատ նշանավոր է դհոլ զուրնան իր կանիմը բարերողանակներով որոնք աշխարհահռչակեն եւ սպիրկի դարբեր դա վայրերում էջալ կհնչեն հատկեսատկա մեր մանկության նոր դարվա ծիսակադարությունները մեկը մագնեն չեմ գիտեր վաղուց է նոր դարուն անջարում չեմ եղել մենք երեխա էինք տուրտուր գբդդեինք ձբդված տուրը գզարնեինք եւ գողով մը բարանով գավված ներս կնետեինք նոր դարվա քիշերը եւ եւ դնեցիները անպայմանորեն կամ նարինջ, կամ կանֆետ, կամ ինչ որ բան գտեսնեն, կքաշեինք, այո, գատա եւ այլն, որ հետո կտանեինք դերմը հաջորդ օրը երեխաներով նոր դարվա քեֆ կնեինք, ուրախություն կունեինք մեզի։ Հետո կհիշեմ երբեմն երթայինք դիմակներով կբարեինք բարեգենտանի դոնինարիտով։ Ինչե հիմա այդ մեկը գա է դեպ։ Ուրիշ կեղեցիկ ավանդությունը գա անջարի մեջ, անջար գյուղս ենք, ավանս ենք, եթե գյուղս ենք, գյուղ չէ, բայց նախապես գյուղ եղած է։ Հիմա արտիական կառույց է իհարկե, երկարգանի դներով հայկական զուտ հայկական եւ զուտ մուսալերցիական Ամեն հունվար 6-ին եւ Զատկվա նախադոնագին ճրակալույցին անպայմանորեն բادرակից հետո Տբրաստասը խումբերու բաժնված դուն-դուն ավեդում կգադարե գերտը եւ խորհուրդ մեծ դնորտնեկը չէ դնորտնեկը կհանան կգադարե դուն-դուն հա։ ամեն դուն գործնվի Լիբանանայի համայնքի բոլոր դուները նույնիսկ Բեյրութի մեջ զղադեր կհանաները մեկ ամսվա անտածքին թեգուզ կբդդին եւ դնորտնեկը կգադարեն երկու անգամ իսկ անջարի բարակային նաեւ Բեյրութ ալ գայացողությունը բայց անջարի մեջ դուն ծնունդուն գերտան եւ խորհուրդ մեջ շարականը կամ այսօր հայրեավ Քրիստոսի ծննդի ծննդյան եւ հարության երկու օրերունալ այդ մեկը ընդունված է պատարակեն հետո երեկոյան պատարակեն հետո շաբաթ երեկոյան դունդուն գբդդին եւ ես իմ պատանության օրերուն եւ երկած եմ այդ խումբերուն հետ բդդած եմ դունդուն եւ այդ մեկը եւս դակուկ մտնորորդ մը կստեղծեմ մեր միջավայրի մեջ մեր կյանքին մեջ Պարոն Զաքար այն ջարի առումով գրեթե բացառվում է մշակույթի օտար տարերի ներթափանցումը հայության մեջ, բայց ահա Լիբանանում ծրված, տարածված, սփռված հայերի մեջ արդեն կասկածելի է եւ հարկադրաբար հայը պահպանելով իր ավանդականը նաեւ իր մեջ կրում է միջավայրի մշակույթը, այսինքն այստեղ ստեղծվում է յուրաքանչյուր հայի համար արդեն երկու մշակույթի գրող լինելու փաստը եւ ազդեցությունը նրա վրա։ Այսինքն հայը ինչպես Ինչպես էր հաղթահարում այդ ազդեցությունը, չմոռանալով իրը ընդունել նաև օտարինը։ Եվ արդյոք սա չի խեղաթյուրում, չի խաթարում հայի դիմագիծը։ Անջարցիներում, ուսալերցիներում բարակային պատանությանս լսած մի գադագով եմ ուզում պատասխանել։ Ունենք մի վաղամերիկ բանաստեղծ Բեդրոս Հերյան, Հերգելյան անունով, որ ես կհիշեմ զինք, շատ ափսոս շատ վաղ զարգունդարիկին մահացավ։ Գադագով գսեր անջարցիները սպիրկի մեջ ուշ կծուլվին որովհետև նախ պետք է ծուրվին տեպի հայություն <laughs> եւ այնուհետև սկսին ծուրվել տեպի օդարասկեր։ Ասմեգը իր ճշմարտությունը ունի իհարկե, որտեվ գյուղի մեջ համախումբ կյանք է, ինչպես Արցախ այստեղ բոլորը իրար ճանաչում են եւ մեկ մեծ ընտանիքին տակ կաբրեն։ Այս իմաստով ճիշտ է մուսալերցիները քիչ ավելի ուշ կծուլվին կամ չեն ծուլվի սպիրկի մեջ, այդ բոլորին համար որովհետև ունին գառույցներ, որոնք պահում են, պահպանում են այդ բոլոր ավանդությունները եւ համախումբ կյանքը։ Այդ մեկն է դաշնակցության գարմիրը Կոմիտեն, Հայ մարմնամիորզական ընդանուր միությունը, Համասկային հայ մշակութային միության Անջարի Բայուրսևակ մասնաճյուղը, Լիբանանի Օկուկյան Խաչի ախտամար մասնաճյուղը եւ տարբեր այս կառույցները անշուշտ 3 եկեղեցիները հայ արաքելական, հայ կաթողիկե եւ հայ ավետարանական, ինչպես նաեւ անոնց 3-ն ալ առանցին դպրոցներ ունին, աստորեն 3 եկեղեցի, 3 դպրոց։ Այս բոլոր կառույցներուն շուրջ համախումբ կյանքը մեզ հնարավորինս մեր գոյությունը Գարացկե Սպիրկյան ապելն։ Պարոն Զաքար, իդեպ կատակի մասին դուք շատ եք սիրում կատակել եւ ինչպես նկատել է ձեր ազնիվ տիկին Կամիլան, ձեր կատակները երբեմն մտածելու տեղիք են տալիս, դրանք իմաստուն կատակներ են, որ գուցե այդ պահին։ Հա, դա բանուսերը։ Ահա, այդ պահին ընկալելի չէ, բայց որոշ ժամանակ անցնելուց հետո հասնում եւ նստում է ուղեղին ձեր ասած կատակի արդեն իմաստուն մասը, իմաստուն պահը։ Ասել կուզեմ մուսալերցինները բոլորն են կատակաս դասեր եւ իմաստուն խոհուն կատակներով են օժտված նրանք սա եւս ազգային բաղադրիչ է անգեզորեն չեմ գիտեր չեմ մտածած այս մասին Խելացի գդակներով մարդիկ ունին, բայց ամեն դեղալ կան չի նշանակեր թե ադիգա մենակ մուսալերցիներուն կամ անջարցիներուն գվերակրվի։ Բայց ամեն բարակայի գդակը պետք է իր մեջ նաև խոհուն պամ ներկայացնե, որ զուտ գենցաղային ժամանցային չլա, եթե կա։ Այդ ալիր կարգին իհարկե։ Սալերցի վերապրողներն իրենց մանկության հուշերը պատմելիս հիշում են, թե ինչպես իրենք հանապատի հրաշեք ավազների վրա մատներով գրել են սովորել մեսրոպյան տառերը, միջև որ մի քանի վրանների տակ սկսել է գործել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադրած Սիսվան վարժարանը՝ գից հիվանդանոցով եւ որփանոցով։ Քեշիշյանների արդեն 5-րդ սերունդը Վահագն Քեշիշյանը սովորելու է արդյոք հայկական դպրոցում։ Կարևորը Վահագնն ինքը ընտրի սեփական խաչը կրելու արժանապատվությունը, խորհում է Զաքար Քեշիշյանը։ Պարոն Զաքար, դուք ծնվել եք քանայի ընտանիքում, ստացել եք քրիստոնեական դաստիարակություն, նույնիսկ կնքվել եք մուսալերում։ Եկեղեցու խորհուրդներն արդեն տեղ գտել են փոքրիկ Վահագնի կյանքում, բացենք փակագծերը, մանկանը նվիրել տաճարին, այսպիսի կարգ կա չէ, միջև 40 քլրանալը տաճարի ընձայման կարգ է կոչվում, հետո մկրտություն, դրոշմ եւ այլն։ Ասեմ, որ իր հանդահայտ ծնողներ ունենալը գմախտեն, որ ճաստի իր ավակագյանքին վրա, որպես ինքն անստաբես կերտի իր կյանքը։ Մենք երկու կսար հայտնի մարդոց ծավակներ եղած ենք եւ Կամիլան եւ ես։ Այդ փորձած ենք դառնալ ինքնուրույն եւ մեր ծնողները խտանած են ադիգա մեր մեջ եւ մենք նույնը վստահաբար պիտի ունենք իրեն իր դաստիարակության մեջ, որպեսզի երբեք չշպանա եւ չգործնի իր ինքնուրույն մարդ լինելու էությունը։ Ավանդապար դրված է այդ բոլորը մեզի հոգեվոր ընթացքը, մեզ մոտ գեղեցիկ ավանդություն է 40-օրյա կդառնա երեխան, կդանենք ձայն եկեղեցու եւ Մենք այն ջարի մեջ կատարեցինք այդ մեկը, կնունքը դեռ չենք որոշել այդ մասին, կենտացեմ մեր պապակը դլա այդ մեկը կատարել Շուշիի մեջ, Տեսնենք, չեմ գիտեր, չենք որոշացել, չեմ գնալ կանխատեսել ոյե մեկ բան։ Իր հոգևոր եւ ազգային դաստիարակությունը պիտի դրվի իրեն բնականաբար համապատասխան կյանքի ընթացքին, ոչ միայն իր ընտանիքի մեջ, այլ հայկական դպրոցի մեջ, վստահաբար պիտի հայկական դպրոց երթա եւ մենք հոդարապիրու մեջ իսկ ունենք հայկական դպրոցներ, որտեղ պետք է քաչալերենք եւ մեր զավակները մենք հայկական վարժարաններու մեջ ուսումնառության։ Հիմա մոդա է ընդհանրապես օդար վարժարանները ավելի սկսած են դժբախտաբար լծվել հայերով, բայց հայկական վարժ գործարաններ, ապա ցուցած են, որ նրանց կրթական եւ դաստիարակչական մակարդակը նույնպես բարձր է եւ շատ ավելի։ Փոքրիկ Վահագնը ծնվել է, մեծանում է։ Նա ծնվել է հայ ընտանիքում, բայց ապրում է արաբական երկրում։ Նա դաստիարակում է, սակայն ինչպես հայկական ավանդույթներով, թե արաբական ավանդույթներով։ Ինչքան էլ փորձեք դուք տալ հայկական դպրոց, հայեցի դաստիարակություն այնուամենայնիվ նա պետք է մեծանա օտար միջավայրում, հային օտար պայմաններում, բարքերում եւ արդյոք ձեր անցած ճանապարհը Զաքարի որպես հայի անցած ճանապարհը հուշում է այն սպասվելիք դժվարությունները, ինչ որտեղ գուցե ածանցյալ շտրիխներով, որ պետք է գրի նաեւ Վահագն Քեշիշյանը հայ ծնիլը ճակատագրի հարց է, բայց հայ մնալը սեփական որոշումի հարց է։ Այս համացանցի տարում եթե առանցին լուսնի վրա էլ ապրես, եթե ուզենաս հայկական տարնչությամբ ապրել քո կյանքդ, կկարողանաս։ Պետք է ասել, որ այդ մեկը արհեստականորեն ես պիտի ճուզեի փոխանցել իմ զավկիս։ Պիտի ուզեի, որ ինքը ըսկա այդ մեկը, տեսնելով իր շրջապատը, ապրելով հայեցի շունչման եւ ինք որոշ է ուզե հայ մնալ թե չուզե հայ մնալ որովհետեւ ինչպես կգրտնեմ հայ մնալը շատ դժվար բան է սպիրկի մեջ հատկապես դուք չես կսկարտել եւս ասել որովհետեւ հայրենի հողի ճրի մեջ եք հայրենի հողի վրա ամուրեք սպիրկի մեջ շատ դժվար է այդ բաները շատ դժվար ճակատագիր է երկույթյուն մը գրել քո մեջը այսինքն ես օրինակ համար գսկամ հայ եւ այդ օրամար միշտ օդար գսկամ ինձի հայաստանեն դուրս Այսինքն բնակության վայրն է ինձ համար եւ ոչ թե ապրելու վայրը հայրենիքը սպիրկը, որ երկիրնար որը լայտ մեկը։ Պիտի թողում որ որտիս ինք որոշե, ինք սկա եւ ինք ապրի իր կյանքը։ Ուսալերցու հարս Կամիլա Քեշիշյանը Զաքար Քեշիշյանի կինը անվերապահորեն կողմ է այն ամենին, ինչ հայ ու հայեցի է կոչվում։ Այլ օտար միջավայրում հնարավոր կլինի պահել հայեցի դիմագիծը եւ այդ դեպքում արդյոք չի դուժի Վահագնը։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ նախ ասեմ, որ Լիբանանում մեր հայ համայնքը շատ մեծ դեր դաստիարակություն ուշադրություն է դարձնում նոր սերնդի հայ դաստիարակվելու նկատի ունեմ այդ իմաստով վախ չունեմ չունեմ նաև վախ ընտանեկան բնականաբար դաստիարակության հայեցի դաստիարակության նկատմամբ որովհետև բոլորս էլ հայեցի դաստիարակված ենք մեր ծնողներից մեր պապերից եւ դա մեր արյան մեջ է մեր առօրյայի մեջ է այսինքն կարծում եմ որ այդ վտանգը վաղնին չպիտի սպառնա պիտի անենք ամեն ինչ որ կարողանա լավագույնը վերջ վերացնել եւ շարունակել։ Առայժմ նրա ականջին հասնում են միայն հայերեն բառեր։ Բնականաբար այո, որովհետեւ մենք տանը հայերեն ենք խոսում իր հետ։ Պիտի գնա հայկական դպրոց, հայկական միջավայր։ Վախ չունեմ այդ իմաստով Ավարտվեց Արագաս երիտասարդական ծրագրի օրվա սեպտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Մուսալերան հերոսամարտի 100-ամյակին եւ այն ավանդույթներին, որոնք պահպանվել եւ հասել են մինչեւ մեր օրերը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Կհանդիպենք